sila ng tulatawid sa paglayang minamahal. Ang kislat ng mataw at mo'y tagumpay na nagmilimit. Ang bituin na araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw. Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahing papawid ang 1143 DZMR Missions Radio. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZMR ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0061-2020. Nagsasahing papawid ang DZMR araw-araw sa lakas na 10 kilowatts sa 1143 kHz sa AM band mula lunes hanggang biyernes alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi at tuwing Sabado mula alas 5 ng umaga hanggang alas 12.30 ng tanghali. Ang mga studio at transmitter nito ay nasa Sefton Village, Maharlika Highway, Barangay Divisoria, Santiago City, Isabela. Ang 1143 DZMR ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr. ECE number 001-1597. First Class Radio Operators John Mark Anthony Magulyado, NTC number 12-1PHN-26499 at Valentino Marcelino, NTC number 97-1TNCR-9994. Ito ang 1143 DZMR Missions Radio. Maligayang pakikinig! Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Heso Kristo. Ito ang 1143 TZMR, Your Missions Radio. Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, nagdiriwang ng matatag at tapat na pamamahayag. Mapod ang herhalong ay tiyadyon amin amuntongor aduguan. Tonglon